rādījuma arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un vēl joprojām Siguldas ogres svētceļnieku grupa un jauna saruna. Rūkšu vispirmām kārtām iepazīstināt ar sevi. Esmu Inga no Jūrmalas. Inga no Jūrmalas un kāpēc no salas pils ogres grupas? Tāpēc, ka priesteris Ilmārs, kurš savulaik kalpoja Jēkab katedrālē, tur es viņu iepazinu, un tad pirms pāris gadiem satikos, un viņš aicināja doties nu, trešo reizi, manuprāt, ar savas pilsētas dodos. Jā. Un kā ir? Ļoti labi, kā parasti. <laughs> un kas ir labs? Labs ir ceļš, labs ir domas, kas pirmajā dienā ir diezgan haotiskas, diezgan gan dramatiskas, arī skumjas, visādas domas ir, un tad pamazām uh, Tad, kad attālinoties jau no centra, tas viss jāsakārtojas pilnīgi citādi. Nu, protams, arī tas, ka ikdienas rūpes ir principā pilnībā atņemtas. Var domāt tiešām par citām lietām, par, par dzīvi šajā brīdī, par situāciju, par, jā, par sakārtošanu, par, par, par ļoti daudz ko. Vēl nav daudz kas skaidrs. Bet izklausās tā, ka tāda aiziešana no ikdienas un no no ikdienas rūpēm un ikdienas apstākļiem situācijas jau pats par sevi ar fiziski palīdz tomēr kaut kādā veidā ieiet citā eh, noskaņojumā, citā eh, prātā, ja tā var teikt. Jā, jā tā ir pavisam cita jā, trauma. Nu, nu, zināms, jau ka soļošana, skriešana jau pati par sevi uh, ra, risina un raisa domāšanu. Uh, Un tas fiziskais noteikti arī palīdz, jo, jo brīžiem arī tad, kad tev jādomā par tām fiziskām, varbūt pat sāpēm vai grūtībām, eh, tad tas kaut kā dīvainā kārtā sakārto arī citas lietas. Tas kaut kā tad pamazām tas pārliek otrā plānā, tu vairs nedomā par to, ka ir grūti vai, vai kaut kas sāp un, un, un jā, domā, domā par citām lielām lietām, jā. Var prasīt, ka, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties, kas esat, kas no kurienes nākat savā ziņā tā? Es darbojos medijos. Mēdījos, <laughs> kādos mēdījos? <laughs> Latvijas radio. Vai ļoti jauki. <laughs> Tad, tad esam kolēģi kaut kādā mērā vismaz, vai ne? Bet eh, kā ir, negribas arī eh, Latvijas radio taisīt kādu svētceļojumu? Tāds varbūt tās dīvains jautājums. Ah, nu, mēs nu, nevaram teikt, ka tas ir vienīgā. Tur mēs esam diezgan daudz arī, arī kolēģi, kas strādā tieši pie reliģiskiem raidījumiem. Un, uh, Un, eh, jā, savā ziņā tas arī sveceļojums kaut vai eh, savā darbā strādājot. Nu, pat kā arī ar Priesu Ilmāru bija iespēja aprunāties, un viņš arī saka, ka svētceļums principā to var ļoti plaši definēt, ne tikai kā eh, ceļa posmu no Sigul, no Salaspils līdz Aglonai vai no Siguldas Aglonai vai citām vietām, uh, Bet varbūt tās ir cilvēki, kuriem nemaz citādi nevar, un viņu svētceļojums būs tādā vairāk garīgā nozīmē eh, izējams. Un es pieļauju, ka rādījumam arī klausītājiem tā arī ir viena no lietām. Ehm, jo daļa cilvēku nevar eh, iziet no mājām kaut kāda iemesla dēļ, vai vecuma, vai slimību dēļ, un viņi klausās ceru. Tā ir tiešām ar tādu iespēju viņiem vismaz kaut nedaudz pieskarties, izjust no svētceļojuma. Jā, un arī pēc tādas eh, garas darba dienas, vai arī iesākot reizēm, ja, ja sanāk piecelties agrāk, nu, vienkārši ir ļoti saspringts darbs, un tu nevari izrauties, nu, aizbraukt vienkārši projām. Tad uh, man, man patīk arī iziet ārā, paņemt rožkroni un staigāt. Un kaut vai tās, tā ir pusstunda, bet tas jau ir savā veidā, tajā, tajā dienā tas jau ir izdarīts, tas svētceļojums ir noticis un lietas sakārtojas. Ļoti jauks, sirsnīgs paldies par šo īso mazo saruniņu.